Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 i 31. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Sala Folgado i Andrea Valvero a la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils en Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Radio i en la nostra web la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número, on la pregunta d'esta nit està clara, lògicament, després del que ha passat esta desprada Què vos pareixen les mesures adoptades pel Consell del València de cara als preus de les entrades per al derbi? És la pregunta que vos fem esta nit. Què vos pareixen, que vos semblen les mesures adoptades pel Consell del València de cara als preus de les entrades mm, per al mm, derbi? Bueno, pues, eh, com eh, estàvem dient, això ho podeu respondre, això i el que vulgueu, en arroba esports 97 nit truque, li va dir el llevant al València el dimarts, quan toca la seu a seu, per a intentar posar en marxa el pacte tàcit i no escrit de negociar preu únic per a les aficions de 15 euros en l'anada i en la tornada. Les raons esgrimides per Granota per tal de no variar el preu és que la decisió havia sigut presa en un Consell d'Administració i que no pot costar el mateix una entrada en la grada d'animació visitant del ciutat de, eh, de València que en Mestalla perquè la ubicació en de Granota és millor. Avui València ha contestat en el mateix llenguatge del truc amb el mateix retruque i te compre un piano. Ha assumit el diferencial de 15 euros fins a plegar als 30 que costa l'entrada i per si això no farà ja feliç a la seva afició, ha dit que no anirà a la ciutat de València com a mostra de solidaritat amb el que, amb el que entenen és una trava als seus aficionats i damunt s'han permet el luxe d'avançar que el València sí posarà a la tornada les entrades a 15 euros per a l'afició granota. La resposta del València ha sigut ràpida, directa i ben tirada. A l'aficionat del club de Mestalla li arriba la percepció de que el seu consell se preocupa per ells i això els ha omplit d'orgull. Igual que vas dir que no m'agradaven les mesures restrictives per als mitjans de comunicació a l'assemblea de dijous, dic que el València s'ha marcat esta vesprada un tant d'ixos que tant agraden a l'aficionat d'APU. El Llevant està en el seu dret de posar als peus que vulga i el València d'eixir en defensa de la seva afició si sent que serà, que serà maltractada. No és a dir, en cap de les dues postures, però sí pense que les formes han fallat i que es podia haver dut la història d'alta manera. Crec que Llevan podia almenys haver intentat negociar. Repetís, en el seu dret està, però crec que les formes no han sigut les millors. I per a tancar una cosa, no oblidem que això és futbol. No oblidem que n'hi ha famílies en València on el pare i un fill són del València i la mare i l'altre fill del Llevant, o viceversa, igualment dona. No fem que aquestes famílies passen un mal dia. És futbol, sí. Hi haurà rivalitat, sí. Així ha de ser però marquem el marge amb el trellat. Sempre m'he sentit orgullós, quan estava en Ràdio 9, en els dies de postpartit, i ara, de dir que els derbis en aquesta ciutat han sigut modèlics, més enllà d'algun incident tallat, provocat per algun indesitjable o per algun deservellat. Vull continuar sentint-me orgullós dels derbis d'esta ciutat. Això és futbol. Que ningú ho oblide. Trellat, senyors. 11 i 34 repassem, com sempre, el que ha donat de si el dia en el format de les 5 fotos. Més llenya per al derbi. El València més un comunicat públic esta vesprada assegurant que subvencionarà 15 euros per entrada, que les deixarà 15 euros per a l'afició del Llevant en el partit de tornada i que no acudirà en senyal de disconformitat al Ciutat de València i les 1.050 etades ja s'han esgotat. A un ritme de vertigen i quasi en hora i mitja de temps, una volta s'ha conegut el comunicat oficial per part del club valencianista. En la part esportiva, sessió suau. Treball molt lleuger després de la doble ciutat d'aire amb el treball a Paterna. En un acte del club ha parlat Parejo, qui té l'esperança d'estar el dia del Barça. Com estàs? ¿Llegarás per al Barça? Espero, ojalá. El llevant no meneja pesa. no modifica el preu de les entrades i evita hacer valoración sobre el comunicado del Valencia y des, manté el dispositivo para a rebre el Consell cas que decidirà anar al partido El club granota no dona per de les relaciones institucionales y en la parte esportiva ha de el davanter Martins que espera tornar a la mayor brevedad posible. Yo me encuentro muy bien, ah, con muchas ganas de volver a rodar a los compañeros, la equipo y toda la nación de Levante. La fase más triste, la verdad, que tengo que quedar dentro con los fisios ya ha pasado. Ahora estoy haciendo un trabajo de fortalecimiento de campo y creo que lo, cuanto antes posible estoy a disposición del entrenador. Derrota perillosíssima 94-87 de València Bàsquet a Lituània davant del Neptuna Esclaipeda. Avui s'hi ha funcionat l'atac, però segons Perasovic s'ha tornat a fer aigües en defensa. Es evidente cuando equipo hoy, per fin, en ataque fora de casa, hem eh, estado acertados, hemos metido puntos, pero pues eh, en defensa nos costó moltíssim. Nos meten tots els cuartos més de 20 punts i és impossible ganar fora de casa. Les 11 de la nit i 36 minuts, fem una pausa en eh, el nostre programa i arrenquem de seguida amb el que ha donat de si la vesprada més comunicat del València al voltant de la política de preus marcada pel llevant Unió Esportiva per al derbi davant el València. A més, vos recordo la pregunta, què vos pareix el comunicat que a més esta vesprada el València? Arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, 11 de la nit i 37 minuts ja, quasi, una pausa i tornem de seguida. Su concesionario Peyote en Silla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. ¿Me acompañas a bordo? ¿Y eso? Tienen un amplio surtido de productos congelados, con unos precios y una calidad que da gusto comprar. Esta semana, verdura de paella a un euro y tronquitos de merluza a 2,59 euros. Y en mariscos tienen de todo: cigalas, bogavantes, gambas rayadas, rojos, nécoras. Anticipa tus compras en a bordo. Saldrás ganando. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche tus ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Nois de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 Need. el teu equip, la tegua radio. 11 i 39, ja ho sabeu, però vos ho dic, <laughs> el València de l'Espada és un comunicat que diu així com a conseqüència de la decisió adoptada pel llevant d'una esportiva de fixar el preu de la graderia visitant a 30 euros, no acceptant així el compromís tàcit de reciprocitat de preus abastat entre els clubs de la comunitat valenciana per a la graderia visitant, el Consell d'Administració del València Club de Futbol, reunit en el dia d'avui, i amb l'objecte que el nostre equip tinga el màxim recolzament per part dels nostres aficionats i estos no se senten discriminats respecte a altres aficions dels equips valencians, s'han adoptat els següents acords. Un, el València Club de Futbol bonificarà amb 15 euros per entrada de cada visitant fins a l'adquisició de les 1.050 localitats de les que disposa esta àrea. Dos, per respecte a la nostra afició, a la que se li dificulta l'assistència al partit, el Consell d'Administració del València no assistirà al partit que se celebrarà el diumenge dia 23 de novembre a les eh, 5 de la vesprada entre el llevant del València. I tres, per coherència amb els valors del club i la idea de fomentar l'assistència d'aficionats als estadis, impulsada per la positiva política de preus assequibles entre València, Belarreal i Ells, la nostra institució sí que mantindrà el preu de 15 euros per al partit de la segona volta entre el València i el Llevant. Cadascú en sa casa pot fer el que vulgui. El Llevant pot ficar els preus que li doni la gana, el València pot reaccionar com ha reaccionat. I crec que la actuació del València ha estat ràpida, certera i elegant crec que ha estat més elegant el València en la resposta que el Levant en la proposta. Entenem que el Levant està en el seu dret de fer el que li dóna la gana amb els preus que posa en el seu estadi. Però crec que des d'un punt de vista neutre eh, quedes millor. Sobretot en el punt número 3, deixant les entrades a 15 euros que fet el que ha fet el Levant. I repetís, crec que el Levant està també en el seu dret de fixar els preus que vulgui crec que ahir el València li ha guanyat la mà, sincerament. I ja que dir-ho. El bo que té un estar en una casa com aquestes a lo millor no són tan grans com altres, però no eh, tenim ni el jugo de tindre que estar alabant-ho tot constantment, ni l'obligació d'estar criticant-ho tot constantment. Si vas dir i vas mantindre que no m'agradava la política del València en quant als mitjans de comunicació en l'assemblea general ordinària del dijous, he de dir que ha reaccionat bé, ràpid, certer i amb elegància en el dia d'avui el Consell presidit per eh, Amadeo Salvo. Igualment dono una cosa que l'altra. Dic el que pense i com ho pense, per a bé o per a malament. I també vos dic que no és dogma de fer ni paraula de Déu el que el servidor diga. És simplement la manera de veure les coses que un té. Sala Folgado, què tal? Bona, eh, bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues... Eh, otra cosa no, però Però una setmana que no té futbol, calenteta està venint, eh? Sí, és una forma ja de començar a calfar el, el partit del, del proper cap de setmana uh mhm. -huh. entre el València i el Llevant Unió Esportiva, però bueno, efectivament, no podem queixar-nos en mitjans de comunicació de la marxeta no?, que portem esta, <laughs> esta, esta setmana, setmana, fonamentalment a base de, de comunicats que estan alimentant-nos. Què penses del de, comunicat del València? Jo crec que és una manera molt, molt elegant del, del València i concretament, eh, encara que entenc que el vistiplau, eh, en quant al pagament de la meitat de les, de les entrades, haurà, de, haurà tengo que, que donarlo a Quinco yo creo que es una, una idea mm, genial del presidente Amadeo Salvo y que es una forma muy elegante de contestar a la decisión del, del Llevant Unió Esportiva. Ojo, también ten que el llevante estaba en el seu dret, pero es una forma de, de contestar a esa política de, de preus cars que había fixat el, el Llevant per a l'afició del, del València i per a la seva visita en l'estadi del, no, del Ciutat si de València. D'acord, jo diria que ha estat més elegant el València en la resposta no, no, que el Llevant en la proposta. Sí, ho acaba de comentar crec que pues, mm. en una frase més o menys el que, el que mm-hmm. venim dient sí. bueno, pues, això és el que ha passat per cert, heu sentit que el València en el punt número 2 crec que és el comunicat en efecte diu que no va assistir al partit tot i això <laughs> ni... a mi això no me sembla bé, veus? ni Llevant ni València donen per trencades les relacions institucionals entre els clubs els dos entenen el Llevant no... Després eh, parlarem extensament, però no me deixa pesa. El València entén que és un fet puntual, però que no trenca la relació institucional. I ahir el que n'hi ha és una diferència a l'hora d'interpretar el pacte tàcit que hi ha entre clubs de la comunitat valenciana. De fet, l'afició del València anar al Madrigal i se li cobrar l'entrada a 15 euros, l'afició de l'Elx anar a Mestalla i se li cobraren a 15 euros, l'afició del Villarreal anar a la ciutat de València i se li cobraran a 15 euros i el Llevant ha decidit que per aquest partit siguen a 30 el Llevant entén que no té cap obligació en aquest pacte tàcit que quan toca el València ja és tard perquè eh, s'ha produït o s'ha pres la mesura en un cos d'administració i el València entén que ni tan sols se li va donar l'oportunitat de negociar per part del Llevant Unió Esportiva i que, eh, de qualsevol manera, aquest pacte tàcit està, no està escrit, però és un acord tàcit al que arribaran els clubs i que entén el València que així és per això. Li cobra a l'Els les entrades a 15 euros, per això l'afició del València paga 15 euros el Madrigal i per això eh, l'afició també del Villarreal en la ciutat de València, encara que ja no té res a veure amb el que pensa el València, se li cobraran també a 15 euros. Després el Levante te dona milers de causes que tu podràs creure's o no, amic oient, des de que era eh, encara en agost i a les 10 de la nit eh, un diumenge en primera jornada de Lliga que eh, la graderia on el Llevant fica a la seva afició o a l'afició visitant eh, té una millor eh, perspectiva del futbol que la que n'hi ha en camps bueno, tenen les seues raons que tu, torna a dir-te, jo no les valoré les podràs entendre o no jo crec que les formes sí han fallat i torna a dir, crec que està més elegant el València en la resposta que el Llevant a la proposta i a partir d'ahir ja crec que no hi ha que pegar-li eh, més voltes a l'assunt després contarem algun detallet en la, en la tertúlia per cert, d'alguna cosa que també el València li va sentar mal de la temporada passada i no és el que passa en la llotja eh, però de qualsevol manera jo torno a dir el mateix que dir en la introducció senyors, estrellat, que això és futbol val? que n'hi ha famílies que tenen membres que són del València de Llevant i que potser volen anar junts a disfrutar del partit. No els fem passar una mala vesprada que hi haurà càntics d'un clavant-se en altres. Forma part del futbol. I que no ho vulgui veure així té eh, una ceguera futbolística evident. És normal que l'afició de Llevant se xungue de la del València i que la del València se xungue de la del Llevant. I que no ho entenga així, torna a dir, té una ceguera futbolística important. Però, Trellat, sempre he presumit, sempre m'ha agradat traure pit de la falta d'incidents, més ella d'algun incident aïllat, d'algun desservillat o d'algun indesitjable en els derbis entre València i Llevant. I vull continuar presumint de derbi. I entenc que l'afició del València estarà calenta en la directiva de Llevant per el que ha fet. Igual que entenc que l'afició de Llevant estarà contenta amb la seva directiva per haver pres la mesura. Dit això, senyors, trellat, trellat, per favor, per l'amor de Déu 11 i 46 més enllà del que ha donat de sí el tema de les entrades que està donant de sí i el que va donar de sí eh, hi ha més coses com que per exemple el València mira, per cert, després del comunicat del dia d'avui del València mai millor, no, de, ah. de la vesprada dic, mai millor dia podem dir que avui Folgado ha sigut el dia de la banderita sí senyor <laughs> <laughs> perquè ahir eh, ha acudit el València i ahir ha parlat Dani Parejo. Sí, sona molt antic, no?, el dia de la, de la banderita. Sí. Este matí quan entràvem, que de fet hem clavat les paraules de Dani Parejo en directe en el programa València Abierta, en els companys Ximo Rovira i, i Vicente Bau, Vicent Bau, eh, ha posat la, la sintonia d'aquella peli... Les xiques de la Cruz Roja. Que jo veia amb ma abuela, La chica de la Cruz Roja. Yo no me han recordado aquella sintonía pero la posada este matí eh, Pisenbau y Ximo Rovira pero bueno, pero a pasa Conchita Velasco. Sí. Eh, ¿Cómo se dice usted que erais 103 de Torrente, el, actor? Es que yo no recorde. El, que fa siempre de pario o de abuelo o de tío. Ah, de eh, Pepe Isbert? No, Tony. No, no, Tony LeBlanc. Tony LeBlanc, correcto. Tony, LeBlanc, que está aquí, que Manolo Gómez Bur también. Manolo Gómez Bur, seguro. Manolo Gómez es un clásico, sí, ¿eh? sí, señor. Manolo Gómez es un actor que yo creo que no se hace la justicia que ya habría de ver si le hacéis, hombre, ¿eh? Bueno. Pues este matí nos han pasado la sintonía. Correcte. Y efectivamente, el día de la banderita, el día de la Creu Rocha, s'acostava a salvo a esa taula eh, que el València tenia instal·lada en la porta de l'Ateneu Mercantil, en el centre de, de, de la ciutat estava ja Juan Cruz Sol com a representant del Consell també sentat en la, en la taula i fent-se també moltes fotos eh, Juan mm. Cruz Sol en molta gent que passava per allí per, per la porta del, de l'Ateneo. Arribava Salvo, posteriorment ha arribat eh, Parejo. Esperaven, Manolo, comptar amb les declaracions del president Amadeu Salvo, però a veure si volia comentar alguna cosa respecte a l'actualitat. El que ahir deia eh, Negredo, a veure que és el que... Si tenim alguna veu ja oficial confirmant que Negredo va equivocar-se quan va dir allò de, de la clàusula. Esperaven que parlara dels preus de, del derbi, precisament, perquè en aquest moment encara València no havia emès el, el, el comunicat i bueno, volíem preguntar-li a, a Salvo que anava, si ja tenia decidit el seu futur algo de la Junta, en fi, mm. -hmm. parlar amb Salvo fitxatges, en... però bueno Salvo no ha volgut parlar, ha parlat eh, Parejo l'escoltem si, si te sembla també ha repassat d'alguna forma no tenia massa ganes, l'han obligat a parlar ara l'escoltarem com respon de forma molt breu a la majoria de preguntes que li hem fet primer eh, el tall sobre la seva renovació No pienso en eso ahora, eh, ahora pienso en, intentar recuperarme lo antes posible, en intentar entrar con mis compañeros y en, ayudarlos. Cada cosa tiene su tiempo y ahora mismo sí que no tengo en la cabeza esto. Bueno, conmigo yo siempre lo he dicho que no, no iba a ser el, principal a la hora de hablar, iban a ser mis representantes y, yo a día de hoy no tengo ninguna noticia. Parejo que a mí, Manolo, parla de eh, refuerzos que podrían arribar en Chener, en el mercado de l'hivern, si arriba un reforce eh, probablemente probablement a al, al del camp. Se le ha preguntado per això a Parejo, però ha contestado amb massa ganes. Bueno, eh, contentos, eh, creo que estamos haciendo un gran año, hemos empezado muy bien, solo una derrota en 11 partidos y, ya te digo que muy contentos. si en, en, invierno decide el club que tienen que venir refuerzos, encantado, todo lo que sea aportar y ayudar al equipo, bienvenido sea. Les eh, paraules de Dani Parejo, que voldrà estar per al dia del Barça, com ha sentit en la intro molt curiosa, però ho ha dit eh, així. Que ojalà, ha dit, que no? Ojalà, que ojalà. No estava molt convençut, tampoc, eh? No sí. estava molt convençut. I haurà que veure. Eh. eh alguna cosita més, Salva, al voltant No, que ell no volia parlar precisament perquè encara no podia garantir res ni al voltant de la seva renovació ni al voltant de la seva tornada. Demà, últim dia de treball. Demà, últim i, dia de treball. I, no hi haurà conferència de premsa patarra, el futbolista només acaba la sessió preparatòria, peguen a fugir i se'n van de cap de setmana. I, i dissabte i diumenge lliure. Sí per a tornar dilluns en principi sí, encara no han passat eh, la data però igual tornen dilluns o dimarts en tot cas si torna dilluns jo apostaria que és de vesprada però bueno, anem a esperar molt bé, gràcies Folgado bueno. hem de parar atenció a dos noms propis eh, d'un vos parlàvem ahir eh, Andreu Valverde, què tal? Bona nit què tal Manolo? Bona nit Leonardo Suárez, el jove jugador 18 anys de Boca Juniors seguit per eh, Roberto Fabián Ayala i no sols seguit en el terreny de joc atenció al eh, Twitter d'esports d'arroba esports 97 nit Porque vos a pasar una dada que yo creo que también no es definitiva, pero sí es significativa. Y es que en el, el jugador de Twitter, Leonardo Suárez de Twitter, hmm. y cuando entres en el Twitter, una de las primeras cosas que te posa es seguido por Roberto Fabián Ayala. Tal cual. este Estem veient la imatge. Leonardo Suárez, arroba Suárez Leon96, per pues si el seguir. i deixa una recomanació i diu seguido por Roberto Fabián Ayala bueno, eh, seguit no només en Twitter no només al camp eh, sinó que eh, podem contar alguna coseta més al voltant, al, més al voltant d'este fitxatge Sí, ahir vos contàvem en esta mateixa sintonia que el València tenia avançats ja els contactes per a tancar el fitxatge de Leo Suárez uh -huh. que com contem és l'última perla de Boca Juniors i avui que vos contem és que l'València ja ha arribat a un acord per a fer-se en la propietat del 75% del passe del futbolista y el deixarà cedit la próxima temporada en el Boca Juniors. A falta de la firma, que és només único que falta ja, està tot acordat entre el jugador, el Boca Juniors i el València, que s'assegura Xina a una de les majors promeses de, de Sud-amèrica. Uh mhm. -huh. Dir que el València podia haver-lo tret eh, pràcticament de Bades, eh, donada la predisposició de Suárez i de la seva família a vindre a Europa, però ha decidit eh, fer de d'esta manera l'operació, de manera consensuada amb el Boca Juniors, per a que així pues, el jugador adquirisca ser rodats durant la pròxima temporada en la primera Argentina. Recordem que el jugador acaba contracte el mes de juny de, de 2015, el pròxim mes de juny, uh mhm. -huh. i seria lliure ja per a negociar i per a vindre a qualsevol equip, a València en este cas. Leo Suárez, que té, té 18 anys, eh, juga de mitja punta o enganxe, com diuen allà, és, és un 10, és el número 10, un, un innegociable de les categories inferiors de la selecció nacional argentina, uh mhm. -huh y que el Vasco Arroa Barrena el va a fer debutar l'altre dia el passat cap de setmana a, a la Bombonera amb el primer equip de Boca Juniors va meravellar a l'afició amb una compareixença molt, molt afinada, molt acertada va ser una de les sensacions eh, del partit davant Tigre i, i va estar a punt de fer un golaç de, de Xilena Bueno, pues eh, això és el que hem de dir. Alguna dada més de Leo Suárez? Sí, no, vos contaré ahir que Rufete el coneix d'haver-lo vist en Sud-amèrica sub-17 i sobretot eh, reconèixer la, la labor, el treball de, d'Ayala, que com hem dit el coneix, ha estat molt el temps pendent, pendent del jugador, eh, de la seva projecció, el controla, i, i bueno, pues que ha sigut el que ha fet possible que la contratació d'un jugador que si haguera vingut, si haguera tingut una vinculació més allá del juny de 2015, uh -huh. pues el Boca l'haguera venut per una fortuna o no l'haguera venut. Està clar. Això pel que fa a Leonardo Suárez. Hem de parlar també, eh, si recordeu, hi havia una informació dels companys de Marca parlant del futur de Zuculi. Zuculi sembla que sí o sí eh, va desvincular-se en gener del València. Sí, la informació del diari Marca al voltant de era que els agents eh, reuniren el dilluns amb el Manchester City per avaluar, per avaluar la situació del jugador i tractar de buscar una solució. Eh, el que vos anem a contar és el següent, és que el seu representant, Darío de Cout, té previst reunir-se amb el València els pròxims dies, però el futbolista i el seu entorn ja han pres una decisió, que és ferma i pot ser definitiva. Pot ser no, és definitiva. Suculini se'n va de la València al mercat d'hivern mitjançant la clàusula d'escape que hi ha en el seu contracte de sessió. Mm -hmm. Tornarà al Manchester City i en el Manchester City va a cedir-lo a un club de la Premier League ho han decidit així i ja està o sigui, ja és, pràcticament és quasi segur que va jugar a la Premier sí, Zuculini, mm, això sí va ser professional fins a l'últim dia eh? no, no se va uh mhm. -huh. borrar o tal no, va ser professional fins a l'últim dia que estigui sent el València després anirà al Manchester City i el City el seguirà un equip de, de la Premier Perfecte, doncs tanquem la informació del València després eh, anem més coses eh, ràpidament, de llevant una esportiva eh, al voltant del que <laughs> vos dèiem eh, sobre el cas amb el València ells no van, menjar, no van amenetjar pesa, van evitar fer valoracions al voltant del comunicat del València i no van a canviar el preu de les entrades perquè pensen que està, és un acord pres per el Consell d'Administració. Mm -hmm. Dit això, part esportiva, ha parat el encara inèdit Rafael Martins. El davanter del Llevant, eh? Rafael Martins, que bueno, pues avui ha estat eh, repassant l'actualitat valencianista en totes les seves vessants, Y bueno, pues en ha deixat eh, fragments de com, els que anem a, com els que anem a escoltar a, hablar de la buena dinámica del equipo y de la importància de els bons resultados y una victoria. Sí, sí, es verdad. La equipo viene ganando mucha fuerza, mucha confianza. Creo que lo que necesitaba era una victoria para nos, nos dar más confianza, ¿sabes? Yo creo que ahora la equipo está viviendo un momento muy bueno. Espero que conseguimos conquistar más victorias y más puntos un Rafael Martins que permanece en cara des desde que va a vindre y ha también a el el apoyo de la afición a través de redes sociales y de sus compañeros desde el día que se va lesionar fins mis compañeros, los compañeros me, dan mucha fuerza, siempre me motiva, me hablan cosas buenas, ¿sabes? Y eso creo que es lo principal, ¿sabes? Desde, desde cuando llegado aquí, la afición de Levante también me envía mensajes en las redes sociales de apoyo. Creo que eso ha sido fundamental para la recuperación. Les 11 eh, i 55, alguna dada més que afegir ràpidament, perquè se'n tenim canes a Lituània? Que el Llevant, el Llevant entrena avui a, a Bunyol i continua el règim d'exigència. Eh, avui Lucas Alcaraz s'ha tornat a apretar encara que no hi ha jornada de Lliga este cap de setmana. Baixes internacionals i dels lesionats els mateixos que ahir. Molt bé, pues, eh, mal color de cara se li posa al València Bàsquet després de perdre avui a Lituània davant del Neptunes 94-87 una, una eh, derrota verdad que complica y molt la continuidad del equipo en la Euroliga Juanma Romero Pues así es, Manolo, buenas noches. Una nueva decepción del Valencia Basket en la Euroliga, que en este caso y ante el rival posiblemente más débil del grupo ha vuelto a decepcionar como visitante y cosecha su cuarta derrota en cinco jornadas que complica de sobremanera las opciones de poder meterse en el eh, top 16 en un partido donde siempre ha ido por detrás el equipo valenciano desde el 7-0 ya de inicio el Valencia básquet nunca ha dado la sensación salvo algún atisbo donde se ha llegado a poner hasta 3-4 puntos de poder remontar el partido inconsistencia en el juego una defensa poco intensa pérdidas de balón y sobre todo el no haber defendido bien el tiro exterior de Neltunas han sido algunas de las claves que han hecho que el Valencia Basket eh, haya perdido el partido ante el conjunto lituano. Tan solo destacar el arranque, el empujón que ha dado en este caso Pau Rivas, también el buen trabajo de Bojan Dublevis, pero el resto del equipo ha estado bastante diseminado y que además ha tenido en este caso a un Belimir Perasovic que una vez más ha intentado revertir la situación negativa que se le venía encima, pero que no ha encontrado la solución con las rotaciones, con diversos cambios de sistema que no han dado el resultado deseado. Además, también hay que destacar como colmo la lesión o recaída de Sergei que el jugador ucraniano que ha vuelto a resentirse en su tobillo, que apenas hoy ha podido ayudar al equipo y que posiblemente le, haya, le haga ser eh, duda para el compromiso de este próximo fin de semana ante el Barcelona. El Valencia Vázquez, de momento, tendrá ahora que preparar ese compromiso de Liga frente al Barça de este fin de semana y ya a partir del lunes comenzar a preparar el duelo ante Olympiacos del jueves, donde se iniciará la segunda vuelta. Los eh, números, de momento, son claros. Restan cinco jornadas, hay que ganar cuatro partidos y todo, evidentemente, pasa por asegurar los tres partidos de la Fondeta y por intentar ganar bien al Olympiacos en Atenas o bien hacerlo ante el Vasconia en, la cancha del Fernando Buesa Arena. Veremos lo que acontece de un equipo que, repito, se marcha tocado, dolido, a expensas de lo que puede ocurrir en el futuro más inmediato. Gracias, Juan eh, Juanma Romero, desde Lituania Per cert, eh, eh, del jugador que està, si no ja és oficial és perquè estaran escrivint ara, emetent ara el comunicat València Bàsquet eh, per a Nedovic, perquè fins i tot el seu representant, eh, Misko Razmatovic en Twitter ja ho ha intentat fer una gràcia en castellà eh, jo he de ficar bienvenido, crec que ha ficat bienvenido s'ha menjat una E, eh, però vamos està ja claríssim, eh, acaba en este cas el waiver wire que diuen a la NBA, que són les 48 hores en les que un jugador rescindís contracte i qualsevol franquícia la NBA té el dret abans de que isca fora de la NBA. Ha conclòs, sembla que finalment no hi ha cap franquícia que vas a pugnar per Nedovic i Nedovic serà el pròxim base de València Bàsquet. Un València Bàsquet en el qual la clau que ha donat avui per a per a la derrota és esta. B, per fi, en atac, però molt malament en defensa. evident que quan l'equip avui, per fin, en atac fora de casa, hemos... Eh estado acertados, hemos metido puntos, pero pues eh, en defensa nos costó muchísimo. Nos meten todos los cuartos más de 20 puntos y es imposible ganar fuera de casa. El debut l'equip no ha tornat a estar, sobretot en els dos primers quarts, que és on se decidís eh, o s'encarrega el partit. I així és molt complicat. I ja són molts partits. I ja són moltes voltes des que l'equip, eh, fins i tot diumenge guanyant a Rio Montbus Natura, els dos primers quarts també es passa malament i se n'anà deu avall el que passa és que era el riu natural un bus i al final se pogué treure endavant però jo crec que per a Sovits eh, té feina i molta per davant tanqueu la primera mitja hora la informativa obrim ja de seguida la tertúlia així en la 97.7 ràdio a Esports 97 nit Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en la 97.7 ràdio a Esports 97 nit eh, amb la presència eh, dels nostres contertulis ja continua des, de la prim, des del primer moment del programa el nostre company Salva Folgado que està pegant-li voltes al reparto de las chicas de la Cruz Roja. Ah, sí, no sí, està, avui, avui. Sempre que, quan vinc jo sempre, sempre se'n va, avui s'ha quedat. Eh, s'ha quedat. Ha dona la cara. la prete, l'apretes i... L'apetia no, quedar-me. Jo volia estar. Els altres dos que esteu sentint són a Pau Fuster, de l'Independent de Mercantil Valenciano. Hola, Pau, què tal? Bona nit. Bona nit. I a Juanjo Romero. Hola, Juanjo, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Manolo. I des de Barcelona, al ratorenca de la revista Primera Línia, a Paco Gisbert. Hola, Paco, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit, com estem? Eh, Paco, anava a dir, anava a presentar-te com l'únic valencianista que se n'ha de vacances i a la tornada de les vacances ha trobat venut el València, que la gent dirà ostres, quines vacances més grosses ha tingut no, és que les ha tingut tard <laughs> efectivament però en efecte doncs pots, pots presumir crec que de ser l'únic valencianista que molts tenim aquesta idea de, bueno, me n'aniré de vacances i quan torne, i, igual ja l'han venut. No, continuava el tema igual. Tu si pots presumir de que t'has anat de vacances i a la tornada el, el club ja te amo. <laughs> Te, te diria que no el tenia calculat, però perquè s'esperava que es venguera en agost, en setembre, i al final s'ha venut en octubre, que és quan jo venera de vacances, i afortunadament eh, ha passat això, sí. He tornat i el, el club ja era de Peter Lim. Correcte, d'una manera o de, o d'una altra. Bueno, senyors, què passa, Folgado? Estàs ahí mirant. No, no, no. La tens ja? Tengo el reparto, pero no. El reparto, de las chicas de la Cruz Roja, el <laughs> Me fallaba Arturo Fernández. Arturo, Fernández. Ah, vale, vale. Yo había dicho Alberto Closo, yo sabía que era un del, se, de la época. Se claven tres en el camp, ¿no? Sí, Tony sí, en el Bernabéu. Tony Blanc, Arturo Fernández y Manolo Gómez Burr. Correcto. Oh, me fallaba a mí. Yo había dicho Fernando Fernández Gómez. Es una película actual, ¿no? <laughs> Había en su abuela, Dit. <laughs> sí, señor. Y mi abuela, sí. sí. mía, bueno, estos no pagaren res por el partido, dos como és del Valencia o el Llevan, Estos, estos res, estos anaven de baix. <laughs> estos, <laughs> estos no tienen que pagar. Anaven de baix. Estos no pagaven. No tengo que es porque, señores, tenim lío en, les, eh, en el tema de las entradas, ya lo sabeu tots, eh, el que ha pasado en el Llevan, el que ha avui el Valencia, eh, y yo Eh, he volgut acabar el meu editorial este, voy a començar el programa eh, recordant a la gent que això és futbol que ja s'ha trellat, per favor, de cara al partit, el dia 23, que hi ha famílies on hi ha membres que són del València i són del Llevant i que si volen anar junts al camp que no es facin passar una mala vesprada i que ja s'ha trellat, que jo sempre m'he enorgullit com a valencià de dir, mira, el derbi en València no és com en altres ciutats on hi ha problemes sempre hi ha algun desservellat o, o algun indesitjable que fa algun eh, eh, incident aïllat però, però en general comparat amb altres ciutats d'Espanya de, no té res a veure els derbis en València amb altres jocs. Jo vull continuar presumint de derbi en la ciutat de derbi mm, cabal. També és de veres que no han hagut tants, eh? Com a altres ciutats. Exacte, en efecte. No hi ha, I al no, pas que anem ja volen com acaba. No hi ha, no hi ha hagut tants, ja pas que anem, però, però vull continuar. S'ha posat I, la primera pedra. I recomano a la eh, gent trellat. I després, jo ho resumiria tot en la frase que Stephen fent servir des del primer minut, que és ha estat més elegant el València en la resposta que el Levante en la proposta. I a partir d'ahir, jo ja... Bueno, després donar, afegiré una dada, però ja és vostre debat jo crec que este any el València està fent prou accions eh, més que en anys anteriors al respecte de, de la unió entre club, eh, equip i afició de fet Nuno és un dels grans valedors d'aquesta fórmula i crec que avui el fet de que subvencionen en la meitat del preu de les entrades per a partir de llevant als seus aficionats pues és un gest no que els honra, perquè al final ho fan de forma voluntària, però sí que estan dient-li a, a la seva afició de llei que estem amb vosaltres i no aneu a patir aquesta discriminació que ells consideren, com així ho han dit al comunicat, respecte a les aficions del Villarreal i de, de l'Elx. No? Mm. Jo crec que, Manolo, que, que probablement eh, s'exagera eh, el que has comentat tu abans, vull dir, demanar-li la gent trellat, jo crec que ni el fet de que el llevant... Sempre... Jo, jo que no de més. Ni el fet de que el llevant li posa 30 euros a una entrada, ni el fet de que el València responga pagant los 15 euros d'eixa eh, entrada als seus aficionats, genera violència. No, no, no, no jo crec que En ningú no, cas, cap no, jo, comunicat jo... genera violència i jo crec que està de més... Bueno, mai està de més eh, eh, demanar a la gent trellar quan va al futbol, però bueno, jo crec que no passa absolutament res en que un club posa 30 euros i que automàticament l'altre es responga pues, jo, jo, abaratint-li l'entrada a la seva afició vull dir, no crec que... Jo, eh, bueno, he vingut de negre perquè crec que s'ha trencat com en la pel·lícula i s'ha recordat la de eh, Humphrey Bogart i i com diu, eh, és el començament d'una un, un bonita amistat sí. jo he vingut de negre avui Casa, perquè Casablanca, Casablanca, pues, eh, Casablanca. exacte pues, jo crec que avui és el començament d'una ruptura d'amistat sí, vale, i Llevant no. no, no, oficialment no, no, no. diuen que no donen per trencar que, que oficialment no donen trencar ja, però tot el que ha passat eh, això està claríssim que, que la situació no se queda com estava i després jo n'hi ha coses que no entenc vull dir, eh, lo primer que no entenc és per què s'esperen a este dilluns per pactar i se preu quan se sap des del, no sé si el 15 o el 20 d'agost, no, no, me'n recordo quan se sabia el calendari, mm. hi ha un munt de temps i sembla que, que, que basta que n'hi hagi un Consell d'Administració on se sap que el llevam a posar es, els, els, eh, les sí. entrades a 30 euros per cridar a l'endemà per preguntar i jo, després jo la, el este vull dir, jo el dubte que tenia era mm. qui tenia que donar aquest pas, ese primer pas, el Llevant o el València bueno, jo crec que, que dona igual vull dir, perquè se va jugar eh, així i allà sí, però, però a l'hora de eh, com has comentat, és a dir, no el València perquè... reacciona quan oficialment el Llevant fa públics els preus però... No, tampoc oficialment perquè no l'havia fet o sea, lo que se filtra entre cometes i Salva estarà més, més al dia que jo és que anava a posar hi preu i és quan el València crida falta 10 dies per què no ha estudiat abans o per què ell no, no ha parlat abans en ells no sé qui és la culpa, però el que no entenc és per què passa això, i d'això ja se, se desencadena tota aquesta batalla que per a mi té, eh, jo estic d'acord en que els dos clubs poden fer el que, lo que vulguin, els dos clubs estan en el seu dret eh, jo no estic d'acord en que el llevat estiga, eh, no sé qual és la paraula que has dit, eh, que uno és més, més elegant en la resposta que la proposta. Jo crec que tot, no, no estic d'acord amb això, i el que jo no entenc de tot això tampoc és, la segona cosa que no entenc és, i no vaig al palco. Jo això sí tampoc, això tam me sembla... Vull dir, no, no, entenc, no, no entenc. Jo, jo crec que això és històric, no? Mm, pues pot ser. Sí, sí, sí, no, no, no, jo crec no, no corre mai. No corre mai. Diguem-ne que el València... <clears throat> a veure, no vaig a dir que estiguera esperant una excusa per a no anar a la llotja de Ciutat de València, on l'any passat hi haguera moments de certa tensió, sí. per no dir de molta tensió. Sí, L'única explicació que trobo Manolo és en el que va passar la temporada passada, si això és la raó. I també el València du dins, eh, encara que oficialment no ningú reconeix, però puc dir que és aixina el València li molt, li sentà molt malament que en un moment donat del partit on el Llevant li guanya 2 a 0 al València que per la megafonia que és una eh, cauce oficial de Levante Unión Esportiva, se cridarà en el camp, se siente, se nota, València se nota. El València entén que això ho té que cantar l'afició, i que l'afició igual que se xungava con el 6 i no vamos a Turín, val? Però això és mm. l'afició i forma part del futbol. Però que una Eh, eh, un, un cauce ofici oficial en este cas del, del Levant d'Unió Esportiva pues o sea, no va a estar más L'amistat no s'ha trencat avui, s'ha trencat ja fa... Bueno, jo, no jo que... La bonita havia, amistat. La jo, bonita <coughs> amistat. yo creo que ya eh, hi havia cosita plantadeta. pero ¿eh? que qui a cantar? El, el speaker? Sí. Bueno, y eso molesta? Home, me, li molestaria el Levant? Bueno, sí. Pues però per pues, per a trencar pues, relacions? No. Bueno, ho entenc. Jo dic, jo dic, no, no, jo dic que és un factor més al final... és una xorrada, eh, Manolo. Ixa, que... Si és una raó, però és una xorrada. Home, a li pot haver sentat mal. Jo... jo entenc que l'speaker d'un club cante lo que vulgui respecte a la seva no, afició. No, no, no, no, no, no. Manolo, jo, no va ser, un cantic, jo... va ser un cantic que li falta el respecte al València? Jo crec, jo crec que està de sobre. Ah, pues jo ho entenc des d'un derbi, Manolo. Val. Jo... no, falta no falta el respecte, i se cansó, eh? Si haguera sigut a l'inrevés, moriés no, falta, no faltaria el respecte. No faltaria el respecte, però està de sobra, i no ha de fer-ho. Però a mi no està de sobra. Bueno, si ho haguera fet el València no estaria de sobra. i si ho feu el Llevant tampoc. T'ho dic com, com ho sent, és una xorrada. Perfecte. Jo, més enllà d'això, el, el fet és si, si les dues entitats realment volen solventar el problema, no? Perquè eh, avui, quan oficialment el València a més ha comunicat i, i en el que dia que no anaven a anar al palco, eh, no tinc constància jo de que s'hagi produït ninguna crida del part del Llevant cap al València eh, el, el, el... per a intentar dir, a veure, és a dir, eh, no volem que, que això servisca per a crear polèmica ni... Entonces, clar, al final dius, realment les dues parts volen no arribar a un punt d'encontre? Pues jo crec que no, jo per això <laughs> diria un poc de broma lo de vindre de negre, però eh, jo me dona la impressió de que això estava en la tinta. estava pensant que vingués que, no? que, no, no, és la roba que du tot el dia, eh? <laughs> no, no he parat avui en tot el dia. Però el que te vull dir és que, que jo me, me sembla que per baix n'hi ha algo més i que això ha sigut un poquet el lo que ha donat mm, per aquella relació que semblava que era tan bona entre Amadeo Salvo i Kiko Catalán o entre els dos clubs, no sé, per no pensoljar, Kiko Catalán en una entrevista arriba del que, que no tenía pares del Levante Unión Esportiva. Eh, Paco, que estás muy callado <laughs> bueno, s'estava escoltant-vos. Mm. Eh, jo crec que, en primer lloc, el, el llevant pot fer el que vulga, eh? Mm. O sigui, eh, posar els preus... Això ningú ho ha dubtat en ningú moment. Eh, i, I, bueno, el que passa és que estem mal acostumats a València, o sigui, eh, sí que n'hi ha preus especials normalment, o, o preus més baratos, però, bueno, aquí a Barcelona, Corre, quan, Espanyol, quan, quan el Barça visita el Cornellà al Prat, bueno, ara es diu Powerade o alguna cosa així, sí. Powerade. Eh, el, el, els preus són prohibitius, però prohibitius eh, no te'l pots imaginar. Eh? O sigui, eh, que ha fet el, el Llevant pues, és eh, aprofitar el bon moment del València, supose, més que res. O sigui, jo no crec que siga eh, perquè siga el València, sinó perquè el València és el, el tercer classificat actualment de la Lliga. O sigui, és un, és un rival que en un moment donat pot donar una bona recaptació. O sigui, suposa que el dia que vaig al Madrid o el dia que vaig al Barça... 50 eh, euros, un... perdona, perdona Paco, 50 mm. per a Madrid, 50 per a Barça i 30 per al València, i la raó que tu acabes de donar és la raó que està donant el llevant, una de les raons que dona també és que jo el pense així, o sigui, jo el pense així i el València farà el mateix, o sigui, el dia que, que vinga el, el Barça, el dia que vinga el, bueno, el Barça és el pròxim partit, de fet, mm -hmm. i després el Madrid, que només que crec que n'hi ha el Rayo per mig, eh, el València posarà uns preus que, que seran pues, els típics per a gent que normalment no va més Mestalla i que va a veure el... El, el Madrid, el, no el València. El Madrid o el Barça només sí. i que aquest dia pues, es gasta els diners, no? Sí. O sigui, jo, jo el veig així. Així on, eh... on, estiu la diferència, perdona Paco, i t'hi continuar, sí, és sí, en la interpretació que fa cadascun del famós pacte tàcit entre els equips. Però és que no hi ha Però cap pacte, és que és una... Bueno, jo no, no vull tallar a, a Paco, que no Paco i després parlarem del que expose sí, i després sí. vosaltres ja me mateu. Eh... No, però tinc... ta, ta, és, és un pacte tàcit, tu ho has dit, és un pacte tàcit. Tàcit, en efecte. eh, eh, han parlat, han firmat algo, han dit... No, eh, han firmat, firmat, ni, ni han parlat. Ni, ni, ni han... No hi ha res, però és cert que els antecedents diuen que sense anar més lluny en la present campanya el València en el Madrigal els aficionats del València en el Madrigal i l'entrada per a la graderia visitant va ser de 15 euros el, la, els aficionats de l'Ells quan vinguin a Mestalla la graderia visitant se la deixaven també a 15 euros i que fins i tot quan el Villarreal en guany visita la ciutat de València eh, la graderia visitant per al Villarreal va ser a 15 euros però pagaren abans i l'any passat i l'any passat jo vaig anar precisament al València Llevant, que es va mm -hmm. jugar al, a Mestalla, mm -hmm. i crec que vaig pagar 15 euros per anar al partit, o sigui Perfecte. que realment eren uns preus, eh, però bueno, eh, també n'hi ha que pensar que el València és un equip molt atractiu actualment, o sigui, això passarà en el camp del Llevant, però probablement passen més camps, o sigui que, que els preus siguen més cars si el València continua sí. en la part de dalt de la classificació, és normal, com l'any passat com l'any passat de l'Atleti de Madrid, pues, mm. quan jugaven molts camps, pues, els, els preus eren molt diferents des, del d'un any abans. O sigui, I, era lo normal, crec. No? I és com tu dius, de que Mestalla també no és el mateix, o no costa el mateix veure al Màlaga que veure a l'Atleti de Madrid, per exemple. Sí, efectivament. A mi, a mi jo l'únic que pense és que això el que farà és que la gent no vagi i el, el camp del llevant no s'ompli normalment, o <laughs> sigui, no s'omplirà gens. O sigui, el, Te refereixes el diumenge? Del derbi? Ups, si el València sí. va esgotar les entrades en hora i mitja, eh? Sí, però, ah, sí, però tenia, 1.000. tenia 1.000. Tenia l'home 1.000. Sí, sí. Però a 30 euros. Sí, sí, a, 30 euros. Sí, sí. És que, com dèiem, el club ha dit que subvencionava la meitat, 15. Ah, bueno, pues... Eh, <laughs> pues sí, pues no les, sé, les, mil, la... les que han posat estan ben... ben pues la, Tampoc pues està en Barcelona... Paco, eh, el club ho ha emès un comunicat en el que diu que eh, bonifica amb 15 euros per entrada sí, sí, cadascun sí, que la traga, que no aniran ells al partit i que per al partit de tornada el València sí li posa a l'afició de llevant les entrades a 15 euros. Uh-huh. Sí, això sí que ho he llegit, el comunicat mm. sí que ho he, ho he llegit. I, I, bueno, em sembla una medida molt demagògica, en el fons, no? O sigui, bueno, està bé, és el que diu abans, que el, que el, el València està fent esforços per, per acostar l'afició a l'equip i això em sembla molt bé. Mm bueno, ja veurem què passa el dia del Barça, els preus que posen, no tan sols per als socis, sinó també per als aficionats. No? De maïs, no? Les entrades a la venda, no? Del partit de Barça. Sí, 30 sí, euros, mm. la més barata. Sí, correcte. Uh mhm. -huh. pues ahí estem <laughs> sí, aquí. Per, al, per al Llevant el València és el mateix que per al València el Barça per, per explicar-lo d'una manera fàcil, no? O sigui eh, bueno, es consideren que és un equip que, que, que porta molta gent, i a més és un, és un equip que és molt fàcil que porta molta gent, la mateixa ciutat, però igual que quan va, quan va el Madrid a València o va el Barça a València, pues n'hi ha molta gent del Barça i n'hi ha molta gent del, del, del Madrid en València, i és normal que posin es, estos preus. No? O sigui, 12 i quart, no, digues Paco. Em sembla una cosa normal, simplement, o sigui, no, no el veig de, per, per, per tanta polèmica, sincerament. Després el que passa és que sí, que això no anem a la llotja, eh, subvencionem les entrades, jo crec que són mesures més demagògiques que una altra cosa. 12 i 16, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida a Sia a Esports d'un altre sentit. El anuario de la cocina de la Comunidad Valenciana 2015 ya está cocinado. La cita anual de Levante el Mercantil Valenciano con la cocina valenciana que todo el mundo espera. Las claves para comer bien, los restaurantes notables, los arroces, las cocas, los gastrobares y todo ello sazonado con cine, música y buen humor. El domingo 16 de noviembre, el anuario de la cocina de la Comunidad Valenciana 2015 en su kiosco por solo 15 euros al comprar Levante el Mercantil Valenciano guía imprescindible de la gastronomía valenciana. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 12 i 18, continuem a Esports 97. Vos recordo la pregunta, eh? En arroba esports 97 nit, la que estem fent el dia d'avui, que vos sembla el comunicat eh, emès per el València Club de Futbol en el dia d'avui al voltant de la política de preus marcada pel llevant per les entrades del derbi. Arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en números, en el nostre Twitter, i ahí estem esperant les vostres eh, respostes. Eh, eh, Juanjo deia que, bueno, que la cosa oficial dirà una cosa, però que tu tens la impressió de que per molt que se diguen les relacions institucionals entre uns i altres... Eh, jo... A, eh, a, per a tu estan trencades. Encara que els dos clubs diguen que no, per a tu estan Des de fora, la, la impressió que dones, és Issa, vull dir, eh, eh, mm, insistís mm, en el començament de que no n'hi ha una conversa que no se quite que cridar primer i que, que, i que té que agarrar el telèfon per pa, pa parlar d'aquest tema d'entrades i, i la finalització de que jo no vaig o sea, i jo més que en, en el col·legi, en el pati, diem, eh, jo no t'ajunto no diem, no? De <laughs> no, pues, jo més pues, eh, el final sembla això i clar, eh, poden dir lo que vulguin uns i altres, però que el València en el derbi de la ciutat d'enguany no vaig a la llotja del llevant, jo crec que és un principi de desacord o de, o de no cordialitat evident, vamos, a mi m'ho sembla així, no sé. Pau, no, jo, jo crec que també pues, això, és a dir, al final no per este assumpte eh, crec que és un motiu lo suficientment greu per a no anar al camp, sobretot perquè tu no vas però ajudes a que els teus aficionats vagin. Clar, aquí és la paradoxa, no? O sea, tu dius, no, subvencionant la meitat del, del preu. Jo no vaig perquè a vosaltres no us deixen anar, no? Si estàs pagant a la gent la part per a que vagin i tu no vas, no, no sé, és que no... no... Algo hi ha darrere que, que, bueno, que públicament no es dirà, però que, que al final jo crec que lo, que, lo més convenient és que els dos clubs eh, recapaciten eh, que vagin de la mà perquè al final els rivals tenen que estar fora i no entre nosaltres uh -huh. a mi la impressió que me dona pel que mm, he parlat amb uns i altres és que el València se manté ferm en la seva postura que és la que ha expressat en el comunicat eh, però que també el Llevant tampoc té mm, intenció de manejar res ella no, que, el Llevant també el Llevant diu, que no, no vaig anar a casa diu, cap, pues no cap, vingues, eh. cap valoració al voltant del que ha dit o ha fet el València Club de Futbol i que evidentment ells tampoc <laughs> tenen pensat eh, canviar el preu de les entrades i que ells van a mantenir en principi el dispositiu habitual que se, que se otorga a la directiva d'un club visitant quan arriba a la ciutat de València, per si la del València a última hora decidirà anar, però no, no sembla que, eh, crec que dies tu de Paralentit, crec que no va haver-ne cap criada, ni per una part crec, per quede, Queden, queden prou dies, però sí que sí que és cert que al final és això. Jo crec que una vegada tu fas públics uns preus, el, el tirar-te enrere i canviar eh, perquè t'ho diga un altre club no. pues, tampoc me pareix Això, deixa, habitual ara, si el fet de, de, de anem a sentar-nos si, perquè al final si vols t'assentes i si no és perquè, perquè no busques excuses i eh. te dona igual i per, Manolo, no, Manolo. que estiguen allà al camp Dies, Paco. Jo tinc, tinc una pregunta. Eh, en el sí. comunicat del València diu que els, els que el subvencionen les entrades no podran ni gravar el partit, ni difondre no res, sembla. ni no aquestes coses. No, ho dic perquè he llegit algun comunicat que, que prohibeix este, este tipus de coses. Sí, no? en, en, en esa matèria sembla que no volen estar molt proper de l'afició. En altres sí, però en l'assemblea sembla que no volen... Per, per això t'ho no, dic, eh? No volen tindre massa... En, eh, eh, Exacte, en algunes coses sí, sí però en altres no. Sí. no estem i, molt i, del costat de l'afició, però en transparència precisament clar, no estan. I, i depèn també del moment, quan eren en eh, assemblees informatives a Mestalla i podia anar fins a ma abuela, eh, que un pau descanse. <laughs> però ara no pot entrar ni, ni jo, Jo i abans, jo com, com crec que sí tenim tota la llibertat suficient com per a parlar del que ens doni la gana i com ens doni la gana, jo ho he dit, igual que m'ha semblat molt malament el que va fer el València eh, en aquesta història de la previsió eh, del directe que no de la informació sinó del directe de l'assemblea també pareix que avui ha estat molt llest i molt més elegant en la resposta al València que en la proposta que en el seu dia tingui. llevat. De totes maneres, m'està corrent, eh, això Pau millor té més informació, eh, eh, en tot això, no sé si els actes que sempre estan al voltant abans d'un partit, els dos entrenadors... De moment res. Els dos no, entrenadors bueno, xuls... El, el, el, el, el, el, el, jo te puc dir que ahir hi havia dubtes. Eh, no, no, te dic perquè... L'any no passat no se va fer lo del tema dels entrenadors enguany eh, avui... Eh, Li acabava d'arribar Pizzi, a més. Sí, avui, de fet, eh, Levant ens ha dit que sí que vol fer el, el cara a cara entre Nuno i Lucas, però no, no ho ha confirmat, que és la vale. intenció. No s'havia més encara comunicat, no? O sí, o ja havia... Sí, sí, ja s'havia ah, més. Ah, sí. vale, vale. Jo recorde també, eh, fent memòria, Eh, la temporada pasada, no la anterior, uh -huh. Llevant i València juguen en del Llevant un diumenge a les del matí, que és com encara a la banqueta del Valencia. Y Juan Ignacio en la de Llevant. Y va a haber cierta polémica porque no va a haber trobada entre las directivas al Valencia le iba a molestar es que de fet, va, a posar o, el levantar. el va que, que que era molt pronte no podía hacer un dinar y lo que, lo que tenía que era un desdichuni pero con que era molt pronte qué qué a què reunir y ya directives sí, y ya no se van, a reunir y en aquel momento això ja va molestar a la directiva del, del totalmente diferente a la que n'hi ha Actual, que va a donar no iba va agradar al Valencia yo de decir bueno, es que tenien que haber vos convocado pero un desdichuni, pero era muy pronte, pero eso no en Pero será no de festa igual, ¿no? Igual serán de festa, ese es el problema, ¿no? Pueden quedar I <laughs> era con, bueno, el desperté i, <laughs> i anem directament al partit, no? <laughs> bueno, pues eh, això és el que... I, I sobretot jo crec que eh, així el que n'hi ha, eh, com deia abans, que és quan eh, hem començat a, a, a barallar-se uns en altres, és eh, la manera diferent d'entendre el, el pacte d'àcid. El València entén que s'hauria no de complir... Pacte, Manolo. No hi ha cap pacte, no li pegues voltes. Fa, fa jo... anys que no hi ha pacte entre Llevant i València per al preu de les entrades. 2000, tant, no... La temporada 2012-2013, que fixaren a 30 euros. sí, tant, no, jo crec que eren 20... Això ens han comentat avui, 30. des del Llevant. Sí. Els dos clubs fixaren el mateix preu? Sí. Ah, pues jo pensava que era més econòmic, però bueno... Manolo, 30 euros no me mires aixina. Els dos clubs? Jo no dic res. Els dos clubs? Mira, si te vas a quedar dicho el paper. Sí, sí però, do, però, però, però els dos arribaran a un acord. Però en 30 euros el mateix. Però, però jo, jo, jo, crec que, jo crec que no hi ha que, exigir, jo, jo... no hi ha que exigir que Llevant arriba un acord en el preu de les entrades evidentment, amb evidentment. el València. Per a mi és més greu el fet de que no vaig al València al palco del Llevant. Això és el que jo crec que entre les dues entitats, que mm -hmm. tenen que fer moltes coses en comú per la ciutat i per la comunitat, deurien de solventar més enllà del preu i jo, a banda d'això, crec que l'altre no o sea, sigui una excusa, pacte, però un punt més que... El pacte tàcit este, vull dir, eh, eh, el pacte tàcit, eh, jo sé de bona tinta que el, pel primer partit de Lliga del Villarreal al Llevant, el Villarreal cridà al Llevant per preguntar-li quin preu anava a posar els entraes i pactaren, això és un pacte, cridar i dir, oye, què vas a fer? Això, a vale. Si tu crides això i, no és i, un ja, i, ja, ja te diuen d'entrada que no, no hi ha possibilitat de pacte. Home, però, no, però no després d'haver posat els preus és que el Villarreal no crida després de que el Llevan havia ah, vale, quant ante la suya que tocarle el al Llevant per a saber pues, pues, eh, Manolo, si la primera no, jornada es, es que si en la primera jornada de Lliga dona temps a fer-ho i estem en la 12 el calendari tu ja saps Bé, fa... si en la primera jornada de Lliga dona temps a que el Villarreal li tocara al Llevant tu, se, no dona tu creus que se haguera hagut voluntat d'entendre la paraula és predisposició predisposició però, però, però és l'únic que estic dient no, però per jo no estic dient el, no. mira, el València no pot fixar els preus en el camp de Llevant. Clar que no, però puc cridar fa dos mesos per dir, oye, això com anem a fer-ho? ¿Y hay que cridar amb mesos d'antelació? O en un mes? ¿Y hay que cridar... A veure, se s'està más a prim, Juanjo. Manolo, ¿y ha que cridar el día después, 10 horas después de que el Llevant ha dicho que va a posar a 30 no, el, en un vale, Consell. En el, el Llevant no había pues, fet públic. El Llevant en cara no fa se públic. sabia. El dilluns no, no, no, no. el dilluns per la nit, els periodistes d'esta ciutat sabien que el preu era de 30 euros. El Llevant en la no havia fet... La treballa, el... i, Salva, i Salva no ho negarà, la gent que treballa en el Llevant, els periodistes que treballen al voltant del Llevant... no havia fet oficial. Igual, eh, les coses no son oficiales... Mira, yo creo que no hi ha hagut predisposició no, mí era una cuestión de eh, el preu tal. no, pero a mi si tu vols, la setmana, pas la setmana ah, passada o fa dos... Si jo no t'he que aquí, fa dos mesos. Eh, voleu que sentem i pactem... Però el que t'estic dient és que si el Villarreal li dona temps... Ha hagut predisposició... Si jo el que t'he dit és, Manolo, que si el Villarreal li dona temps en la primera jornada de Lliga, no, no me crec que ara no li dona temps en la jornada 12, és la que ve... Però, no, jo crec que... No me'n recordes. Si, discutint... si jo no t'he dit que no pot haver Rata València, probablement a la Rata València, però tu creus que si hi ha predisposició no, lo que t'ho es que lo que no ni es és pacte tàcic, que eso no existís. Claro. Eso es lo que te, jo volia acabar en lo que tú estaves dient. Ya para disposición, no, ha... no, ya pacte anterior tampoco, tampoc Manolo, tampoco. tampoco un Ni un, volia baratir les entrades... Clar, lo que no vole llevar és que se plene el Ciutat de València de gent del Valencia. Pero si, no, és que, si no, si no, o a lo mejor o a lo mejor... Pero si no se pot omplir, si té 18.000 abonats que tienen el seu passe, com se va cumplir de gent del Valencia. Escolta, però que ho diguen vull dir que no vagin en la història de tal perquè a la fi resulta que de tots els enfrontaments que... de partits que van haver d'equips de la comunitat l'únic en què no se va cobrar la galaderia visitant de 15 euros és este estem discutint per una tonteria eh, increïble Manolo primer te donen mil entrades a partir d'ahí ja no pot haver més gent del València en l'estadi de Lleó perquè te donen mil entrades. Val, perfecte. No, sí, no te, les, que, es que no te donen a 15 euros perquè el llevan no vol. Ja està, no hi ha final. predisposició. Però, si però no digues que hi ha... No, estàs dient que hi ha pacte i el pacte no existís no, des de fa temporada. Jo no dic que hi hagi pacte. Sí, jo dic que hi ha... Pacte. Jo dic que... Eh. Com jo no, dic que... Dient que hi ha un pacte tàcit. No, no senyor. No, no, no, senyor. Estic dient que així el que n'hi ha és... ha pacte o no hi ha pacte? Ell ha dit que n'hi havia un pacte tàcit. Això has dit tu. Jo estic, la cinta. Jo estic dient, el València entén... El València entén... No, no, no, no, no, no, no, no te lleves això que jo he dit. Ui, ui, ui. El València entén Pero València que pot entendre el que vulgui Manolo, no hi ha que pacte. No I que així el que jo veig és una manera diferent d'interpretar aquesta situació és el que jo he dit. Jo no estic assegurant vale, que, pues, hi ha, pues que, que hi hagi un pacte. Pues jo dic, perquè jo no puc assegurar-ho, collons. Pues jo el que dic és que si el València entén que n'hi ha un pacte tàcit, pues està enganyat. Mal. I ja està, és el que estic dient. Ara s'explica mal. Clar, Mi, mal. Milagre, mare. Ara s'explica mal. Això és aconseguir aquest refrany, no? Sí. És a per això. Ha costat, ja eh, ha costat. Paco, n'hi ha pacte o no n'hi ha pacte? Paco, tu pactes o no pactes? bueno, pues... Eh, bueno, i, i, Aquí els catalans són molt de pactar, eh, ja ho sabeu. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I organitzar revisar coses així diumenges i tal. Que I sí, revisar coses el diumenge <laughs> també, en efecte. 12 i 29, vinga, va, la pausa per a la publi i en tornar llegim alguns missatges que han arribat al Twitter. Arroba esports 97 nit. La pregunta que estem fent vos avui, què opineu al voltant de les mesures preses per el València i meses en un comunicat en la vespre d'avui per al derbi davant el Llevant una Esportiva i la política de preus que marca el conjunt eh, Granota. Arribant ja a les 12 i mitja de la nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra en números el nostre Twitter, que girem després d'esta pausa. ¿Me acompañas a bordo? ¿Y eso? Tienen un amplio surtido de productos congelados, con unos precios y una calidad que da gusto comprar. Esta semana, verdura de paella a un euro y tronquitos de merluza a 2,59 euros. Y en mariscos tienen de todo: cigalas, bogavantes, gambas rayadas, rojos, nécoras. Anticipa tus compras en a bordo. Saldrás ganando. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216 Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnás, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 8 y las respuestas de la gente en arroba sports Francisco Gómez, grande del Valencia y su consejo y grande nuestro presidente Salvo. Ahora sí que contamos los aficionados. Eh, Alex Diu, muy bien, se ve que ya ha acabado la gestión de Manuel Llorente Bankia Luis López dice, espectaculares medidas, ya era hora que el club respalde a su afición, apoyo todas las decisiones tomadas. Eh, al menos Diu, beneficiosa para quien defiende para quien defiende al aficionado del Valencia. Carlos Posati, me parece bien todo lo que sea, menos costa el aficionado, pero Levante debería haber reaccionado y bajar los precios. Miga Ballester, me paréis volver, lo de llevándote ¿no? a Madrid no lo para lo matéis. a eh, Pedro Hernández diu preguntarle, equipo Catalán catalano de los 30 euros que se y diga algo, no? Dani Masip, el dando una lliçó en tots els aspectes en mi cadascú queda pel que es, poc a pedir a este brillante comunicado del club Eh, Mestaridosa, com sempre, dona la visió humorística del tema, diu no habrá derbi de gominas en el palco, referència a Kiko Catalán, ja Déu Salvo. David Saez... Guanyaria Kiko, eh? Sí? Jo crec que sí. Tira, tira, més, tira més de gominas? Sí, tira de comina. David Saez Galdón, per fi algo canviat en este club. a més actitud demostra que el Consell aprecia els aficionats del, Valenci del València. Eh, Emi que diu qui vulgui guerra que la busca al teu lloc, els que vulguin treure punta d'un comunicat de 10 que es queden en casa i eh, Murciélago Despierta que està fent eh, eco de la notícia que donàvem en la primera mitja hora al voltant de eh, Leo Suárez de l'argentí de 17 anys que està quasi fitxat per el València Club de Futbol eh, per últim a veure si ha un missatge més ese tarín gesto de agradecimiento a la afición por los esfuerzos que hace por el equipo y un reproche a la actitud del Levante y Fabien Gac des de França que diu me pareix molt bé la, el comunicat del València cuida de la seva afició amunt eh, i per així me parece perfecto, diu Salvador i València Collonut diu magnífic, un déu molt elegant Salvo demostra el bon president que és pensant en la pluja i l'afició, amunt i Bolete diu, tot el que siga ajudar a l'afició és bo, la mesura de no anar també, ja està, que de que se riguen que ens respeten tots és el que esteu contant i el que estem llegint Mayordomo asesino que alguien avise a Quinco que igual se emociona con su primer derbi y se planta solo en el palco de Oriols <laughs> El... <laughs> este tío te, te de molt ¿eh? Este tuitero. El hombre elige diu, en unes hores han venut totes les entrades. Eh, ho veig raro. Quantes han posat a la venda en taquilles? Quantes a la, a la curva Club i Penyes? Pues jo no tinc aquesta distribució. I eh, Alberto Penado diu, fas en tota la boca aquí catalán. Tu saps, Pau Fuster, quina ha sigut la distribució d'entre club... El número no, però eh, sí que ha hagut un gran... És a dir, la, la majoria han anat a parar a, tant a la curva com a la, com a l'agrupació de penyes. Uh mhm. -huh. Però bueno, al final no deixen de ser els dos, no, a part d'aficionats els que més se desplacen i -huh. els que més se compten aquests aspectes, però bueno al final s'han esgotat <laughs> no, igual que, que, que mm, sigui sí, un, eh, no una agrupació de manera celèrica... bueno això també és molt fàcil de dir sí, s'ha dit que s'han esgotat però les han pagat el vuitotes, que al final és, no, jo te doné a tu, a este grup X, a l'altre tal, perquè sé que les vaig a, a vendre, però... Mm -hmm. Tampoc que, hi ha que parlar de en 90 minuts s'han venut <laughs> mil... Vols dir, s'han obert les taquilles i s'han omplit de gent. Oh, sí, sí, sí. Mira, no, mira, a mi, mira jo, he, jo he de dir que a mi... Les taquilles sí, sí que s'han obert. Jo he dir que a mi sí m'he cridat l'atenció. Jo el divendres tingui que passar per Mestalla per, per assumptes eh, laborals tingui que anar a Mestalla. Ui, ui, ui, aquests, eh? Assumptes eh? laborals? Uh, a pintar la eh? façana? Treballes en Estalla? Uh, Assumptes laborals meus. Treballes en el club? Este, treballen en el club. Eh, tens una prova per jugar en el primer equip? Vaig eh? a... Te van a fitxar? Sí, van a fitxar-me en el club. Digues, Paco? Eh, sí, vas a jugar. No, si tenies una prova per jugar en el primer equip o algo. Jo ja no, jo ja no jugué ni al truc, Paco. Eres veterans, dic. <laughs> El primer equip de veterans. Sí, no, bueno, jo no vaig a treballar en el club. Jo. No? Jo no. Tu? Tampoc. Vale. Eh... A mi no me mires. <laughs> Eh, eh, tu tampoc, no, Juanjo? No. Val. Es, eh... Escolteu, escolteu una cosa. Eh, eh, per, al, per al públic en general del Llevant, quin és el preu de les entrades? També 30 euros, no? pues no recordo ara mateix si, si me deixes un minut te'ls dic perquè estan ficats en la web de Llevant de, de, que... de Grada sí, sí. De, la, de la grada 30 o 40, de la grada 40 crec. jo crec que eren 40, 40 eh? de la grada central 40 jo crec, que, jo crec que són 30 euros sí. 40 bé m'has dit eh... me sona a mi que llegis estos dies este 40 migdia, euros sí, este migdia que està tenint el supermurciélago eh, Eh, Ramon? Ramon eh, Vilar ens ha dit que 40, però vamos, ho mirem en, en la web del Llevant. És que, és que ho dic perquè, perquè en, en este cas, en, bueno, en, normalment en els servis, mm -hmm. afició, les aficions estan barrejades. Les aficions no. Eh, o sigui, jo tinc un amic del Llevant i vaig amb ell Mm. eh, eso sería normal. Y sí, tú, una y tú pots, Paco, comprar entrades en taquilles del llevant. Això és, lo, eh, això és lo que Lo, lo que, que se fa en les es és que la gente que va, diguem-ne... Eh, sí, sí, com, sí, com... Sí, sí, sí, ja ho sé, que diguem-ne que teniu, tenen una, una zona reservada... Exactament, y, per la gente que va com com a grup, este és el preu. Manera, no? Però preguntava si el preu era el mateix que, que era per als altres, o sigui, que si tu podies anar a la taquilla del, del Llevant i, por, i comprar una entrada... 40, no? Jo, jo me sonava que eren 40. 40, eh? O sigui, més car. Que, que tribuna central 40. 70, tribuna lateral i baixa 60, grada central 50, gol Oriols 40, gol Alboraya 40, gol visitant 30 euros. Bueno, si, si, si han posat les més barates, tu, no sé sí. de què es queixem. Jo crec que, jo crec que ho he deixat clar, eh? però no vaig entrar una altra volta en el debat, perquè si no, al final t'has llevat tot el que jo dic. Que n'hi ha pacte, ho has dit? no n'hi ha pacte. Casi, <laughs> jo no he casi. dit que hi hagi pacte, senyors. Oh, però si estàvem així mentre estava la policia, eh, pactem o què pactem? <laughs> bueno, com deia... No, no, que està tot gravat. Eh, això és el que passa quan se graven les coses, <laughs> que se pot veure la veritat, i jo no he dit que hi hagi pacte. Què ho dius per l'assemblea? Eh? Jo dic que quan les coses se graven se, se poden veure. Ah, no, no, ho dius per l'assemblea. Jo, veus, jo no he dit res, i ja, ja estan diguent-me que si jo, he, jo no he dit. En tot cas, jo tornant a l'assumpte... Perdona, el que anava i, i acabe. Eh, sí que em va, me va causar molt bona impressió el fet de que el divendres a les 6 de la despada eh, aproximadament hi haguera 30-40 persones en les taquilles de Mestalla. Crec que és una bona mesura de que la gent està animada en guanyar amb el València. No, home, que, evidentment, eh. les 1.050 entrades no tindran ja propietari i destinació fixada i evidentment s'hauran repartit per grups, però vamos, sí que és el que no, no, aquí ja, ja no, ja no que queda. I que estarà ple la grada visitant segur. Uh mhm. -huh. Jo el que volia dir al voltant de les entrades, no sé si va haver ahir un... Quan el Llevant dona a conèixer el preu de les entrades, acte seguit hi ha un comunicat de Curva Nord protestant pels preus i demanant-li al Consell d'Administració que defensa la seva afició? Pues, hi ha un comunicat semblant? Jo, hi ha un comunicat que diu que ells no van a entrar jo... i que van animar des de fora. Sí, eso lo que vaig dir. I no hi ha un comunicat demanant que, que el Consell d'Administració defense mm. o esperem que no, defense... Als... No vaig assegurar el que no sé. No he assegurat que hi hagi pacte i si he comunicat tampoc el conec, per tant no vaig assegurar jo que... Jo a lo que anava sí. és que esta mesura evidentment eh, agrada als seguidors del, del València. Clar, igual que la de fixar la, a 30 igual euros la... i agradar al CEO eh, del Llevant, correcte, és que és evident. Correcte, no. són dos mesures que agraden a, a ah, les, les, a les Eh? Sí, és que és evident. Són per tot, mesures que agraden eh, a les dues aficions. Per part de Quico Català, la de pujar-li els preus als seguidors del, del València i posteriorment el que acaba de fer Amadeo Salvo en el comunicat d'esta vegada, que encara reforça moltíssim més, si mm-hmm. ja no estava reforçada de per si, la figura fonamentalment d'Amadeo Salvo. Eh? Amadeo Salvo avui encara té més força que, uh mm-hmm. -huh. que este matí. Sí, bueno, ara va dir que, que eh, eh, reforça Kiko encara que el que és del llevant paga 10 euros més. Sí. Clar, eh? clar, exacte. Sí. <laughs> me, dius tu, me, dius, me dius tu, Paco, que allá en Barcelona les coses són encara més, més de canivet entre dents, no? Sí, efectivament. O sigui, els preus per als seguidors del Barça, quan, sobretot els, els preus del seguidor del Barça quan van al camp de l'Espanyol, uh mhm. -huh. eh, són prohibitius, però són 6, 50, 60, 70 euros. O sigui, uh mm. -huh. I bueno, la gent les paga i ja està. O sigui, és que... Eh, també, també la vida aquí és molt cara, eh? O sigui, aquí anar a un <laughs> concert val 80 euros, no? A un concert de, de, de qualsevol. Uh -huh. eh, però bueno... De Camela, per eh, exemple? <laughs> que reín eres, Manolo, per eh, favor. grup que tenen tema nou. Com t'escolte, Carlos Bosch, te vas a enterar tu, Camela. Camela tenen... Bueno, igual agrada. Tenen, tema nou. Si que al final, jo que soc aquest durat de Tullà, no puc dir res, eh? Tenen tema nou, Camela, eh? eh? Que tenen tema nou, Camela. Tenen tema nou? Ah, posa't a cantar, Salva, va. No, no, es muy molt semblant. acabar Google el programa, Manolo, es una de. Camela? en Camela. No. no, en el tema no en el tema nou. No, no, no, pues va. Camela para cuánto toque, que en, en esta casa salían moltes hores de programación musical y se a acabar només, no era posar el llicencier, no, No, no, no. Perdó. Cada cosa en su momento ah, no es pot ahí no, ahí no pacte. No es pot dur la al presentador, eh? No m'ho fa ni cas. Lleva això, lleva eso lleva això. <laughs> Que si tenéis Tenim calor i enseguida, no, no, pues aguanteu, no sé què, eh. tal, l'aire impossible posar-ho, que si ara pacte tàssic eh, que no ha dit això, però esto què és? <laughs> Fica l'aire, a que el senyor Pau no se eh. queixi. Se'n va treballar a Mestalla i no diu a què. Te'n dona compte? Secret. Secret. secret. Ah, Algun dia s'irà publicat en el BOE. Bueno, bueno, bueno. En el BOE. <laughs> En el dog, és, no? En el dog, sí? Sí. Vols dir? Bueno, pues, eh, si vos sembla, tanquem ja el tema de les entrades que ha donat per a 41 minuts, per a 42 en este moment. I lo que te rondaré, Morena. Si no se me trenca la guitarra. <laughs> I... <laughs> que és com se diu la guitarra sencera, per cert. Eh, I anem a parlar una miqueta de futbol, que també, que també ja toca. Mm, avui ha parlat Dani Parejo en el dia d'avui, eh, en un acte que ha promogut el club en el dia de la banderita famós. Eh, deia Salva... Eh, Tenía poca gana de hablar porque no podía asegurar el Fede que pudiera estar contra el Barça. la data del Barça como la de la tornada de, <laughs> perdó, de Dani Parejo. Eh, no sembra que el jugador le estinga entonces en eh, la manera escueta que ha respondido a la pregunta. cuando le dice vas estar per la Barça, Ojalá. ojalá. no es ni un sí ni un no y todo el contrario. No, pero... un, un com deixava per el fet també de que no sembla que tinguin massa ganes de parlar, amb el qual tampoc jo crec que ho té massa clar. Digues, no, però al final és, és un fet real de que mm, tam, més enllà de que queden tres setmanes, és a dir, dues setmanes tres, eh, per a que arribi el partit del Barça, és cert que ell està començant encara. Mm. I després, Nuno tampoc és partidari d'apostar per un jugador si no el veu al, al màxim nivell. De fet, inclús jugadors com està el cas de Piatti, que va haver un partit, crec que va ser el de Noeta, que el veia que no estava al 100% i va preferir deixar-lo fora de la convocatòria. Parejo és un jugador molt important en aquest equip, ho estem veient en aquests dos últims encontres en els que no es crea futbol. Ara bé, a vegades el voler forçar acaba sent negatiu per les repercussions que té però també és normal que ell no, que ell, que ell no, no ho sàpiga o sigui, és normal que ell diga eh, ojalà, eh, perquè eh, no pot mullar-se en aquestes coses no? O sigui, no sap com evolucionarà la, la lesió i, i el que dius tu també, Pau, o sigui, que si no està en forma no el posarà, o sigui, pot ser que, que estiga recuperat però que si no està en forma no el posarà. També dues setmanes després està el Madrid, no?, que també és un altre partit important. Són, no, quatre, quatre, no? Quatre. Primer, primer, primer ve el Rayo, crec. Sí, però vull el següent en, en, en, en casa, no, crec? O no, eh, no, no, el següent és el Rayo, el, el, el partit del Madrid el partit del Madrid és el primer de l'any. sí, el dia 4 de gener. Pensava jo que hi haurà que parlar amb el Madrid per a veure si es pot fer un pacte tàcit, també, per a les entrades no, però, però en suficientment temps no, però... correcte i haurà, sí, bueno, jo... tenia d'haver que haver tocat l'any passat per a veure si és possible pactar <laughs> per les entrades jo, jo crec que parlant d'ara eh, jo crec que el jugador li agradaria jugar aquest partit i que intentarà forçar però jo crec que va ser l'entrenador segurament el qui, el que va decidir sí, i, i sobretot, eh, eh bueno, a banda eh, evidentment els metges de, de l'estat que estiga perquè si no estava a jugar però està, estarà en aquest punt que estarà diguem en alta mèdica per dir-ho d'alguna manera que se diu sempre però no, l'alta no futbolística eh? o esportiva la tindrà més en, entre el que pacten el, eh, pacten el jugador i l'entrenador tàcitament en aquest moment. Ah, hi haurà pacte o no hi haurà pacte? Eso, jo ¿eh? crec que... Lo que serà. no, però, Creus que eh, pactaran exemple... dues setmanes abans del partit? No, o... en aquest moment. Jo crec que en aquest cas serà ah. en aquest moment. No farà falta avançar-se molt més. Un exemple que estem veient és el de Negredo. Mm. És dir, ja du prou setmanes entrenant amb la resta dels sí. companys no és que diguem que Paco hostia un rendiment roïn, no? però sí que és cert que ni ell ni Rodrigo fan gols, no estan fent gols, però encara no està Negredo al mateix estat de forma que els dos companys i, i una aposta però és que està millor a, a lo millor també tindrà algo que veure el que passa en els dos partits abans sí, no? clar, òbviament si, si, si els resultats són bons pues no farà falta que, que se force entre cometes jo l'altre dia mirant el llevant contra el Sevilla ja me vaig assustar eh? per? perquè crec que el València no va tindre un gest fàcil perquè ja no, sé, no, no, no és el mateix equip ja no se'n lleva un mollet de principi de temporada no, han, canviat l'actitud sobretot Total, però el Sevilla, no, però l'altre dia el Sevilla també l'altre dia el Sevilla venia d'haver jugat menys de 40 o 48 hores abans eh? o sigui, era però va partit... fer canvis Unai no, sé. no, canvis? no seria ell sí. 12 i 46 fem una pausa sí, Manolo pacten una i una entrevista per favor pacte és que passen falta 12 i 46 fem una pausa per a la Publi i tornem per tancar el programa vinga ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. ¿Cerca? ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La DIPU amplia horitzons i permet que et formes durant 5 mesos en la Unió Europea. Si tens fins a 35 anys, et becarem amb 1.500 euros al mes en 2015. Perquè guanyes experiència, conegues les institucions europees, acostes Europa a la província de València. 50 beques per a joves postgraduats del rendiment com tu. La Diput Eurobeca, Diputación de Valencia. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus dos ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Nois de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 Need. el teu equip, la tegua radio. 12 i 48, i clar, la pregunta després de mirar la importància que estem donant-li tots, excepte Salva Folgado, a Dani Parejo... No, és, no té raó. Sí, sí, no sí, ho saps, ho saps. No tornem a la matí, no té raó. I la pregunta Està és... gravat, Salva. Està gravat. Eh, estem, dona, estem carregant-lo massa de responsabilitat Vull dir, eh, eh, fa falta eh, parejo, falta parejo a veure si estem carregant-lo massa de responsabilitat per la tornada Ui. i tampoc és bo Entonces, ¿en què quedem? Pot carregar de, pot, és un futbolista que pot carregar la responsabilitat o no? Jo... La, així la pregunta l'estic fent jo, vull dir... Jo crec que... dirigir tu el en la tertúlia avui? Si, és tan, si és tan important, vull dir, és un futbolista que eh, no li molestarà ni li pressionarà la oh, eh, responsabilitat. Oh, un jugador que, que, que no. en un entrenador com Nuno, que de moment no està fent canvis en l'alineació de setmana en setmana, que ha sigut titular en tots els partits, és un jugador important, no crec que li pesi jo crec que al final... No li pot pesar la responsabilitat eh? no, no, Clar. res, sinó que té la suficient confiança per a mi per a dir-li a Venteor, si no estiguera bé de Yeah, que no, tal, I que no es pensar a l'entrenador de que, que, que vol juguem contra perquè... el Barça i està tirant-se enrere. No, a més, eh, eh, jo crec que Parejo ha crescut molt des de que ha arribat eh, eh, com a jugador en aquest sentit i, i, i que, clar, ara és un altre... Arribada de Valverde eh, per a mi va marcar molt. Ah, sí, i, i del, la de, de, del Parejo que arriba al de Aranya, vamos, un, un, un món, no? I, i jo, jo crec, crec que, que queda, en lo roïn queda poc d'aquell Parejo que era un jugador que li pesava moltíssim jugar en Mestalla... No, inclús agarrar el pes de l'equip, perquè jo recordo inclús eh, en, en aquesta època que fitxar, Milla el coneixia perquè havia tingut sí. tafe i tal, i Milla dia, bueno, no, o, o en la sub-21 no recordo si en, en, o en els dos, crec que en els dos l'havia tingut. Getafe Milla? No? Bueno, no ho sé, no sé si en el sub-21 o, en, o en el Getafe, uh -huh. pot ser que estigui raó. Sí. I, I parlava sempre de, de, de Parejo, diguem que era un jugador que sí que era molt bo, però que tenia que donar-hi se pas endavant. Li ha costat però jo crec que ho ha donat i entonces per lo que la pregunta que feia el, el senyor director del programa... Bueno, no estic acertat ni una, eh? Ui, estan, arre, eh, estan arreant... Jo, jo crec costos. que, Mare evidentment, no li pesarà la responsabilitat a Parejo si té que jugar contra el Barça. No, i de fet jo crec que... Jo no, jo no he fet aquesta pregunta, eh? És que jo no he fet aquesta pregunta. Està gravada, Manolo. Paco, quina pregunta ha fet el senyor director? Tu que estàs... Ahí, Esteu dispersos avui, eh? Esteu sí, dispersos. Sí, no. no estaré encarregant massa de resposta. Jo no dic si Parejo va o no a assumir no, jo dic que eh, carregant. no, està l'entorn massa pendent no està l'entorn massa pendent de l'arribada de Parejo, dic però a veure, si duen dos partits sense ell i estem mm. dient que l'equip no crea futbol de que en el doble pivot de moment encara no s'ha arribat al rendiment futbolístic de mm. quan juguen en tribot amb un jugador titular com era Dani Mm -hmm. i arriba l'entorn no, no. i diu que canvia el sistema per Parejo a qui li dona importància O quién está cargándole de de El entrenador, es el que le da la importancia capital aparejo Parejo en equipo De fet, jo la última tertúlia que siguerem Manuel... La pregunta, estem, estàveu pegant-li voltes a lo mateix. Estic rotant del Colomer i no, no respon a la pregunta. Repetir la, puede repetir la altra volta, altra Sí, altra volta, sí, tres... Sí. Te, te no se està no. carregant massa de respostes. No. Ja està, no, uno, uno no, que respon. No, uno que no, respon. No, no, ja bueno, està. hem pactat dir-te que no. Un futbolista... Però, eh, però heu cridat abans o, o ho assegutaràs sobre la marxa? Futbolista important, Manolo. No pot tindre-li por a la responsabilitat. No, no, jo, crec, jo, jo crec que tampoc, eh? Jo crec que tampoc. Uh -huh. que tampoc sí, I, I, de fet, jo crec que Dani, eh, eh, sobretot la temporada passada, que, que no era fàcil, ell va començar a donar la cara eh, en molts aspectes, sobretot en, quan l'equip perdia ell no tenia cap problema en eixir, en donar explicacions i al final vulguis o no, tot això ha anat assumint-li els galons de, eh, que té ara el dia avui en el vestuari Paco, tu des de fora com has vist els dos partits sense parejo? Eh, bueno, lo principal és que hem sumat 4 punts, eh, que es diu... O sigui, vale, és, és, és cert que no, que no ha jugat molt bé el València. I és teoria meua també. Eh, és, el problema és més de sensacions que de, que de punts. Canvies un empat de Madrid això, per la victòria de l'Atleti. Si, no? si tu penses que... El, sí, però el dia de l'Atleti de Madrid, per exemple, el, el, el València va jugar molt bé 20 minuts, però després va fer un partit en la línia de l'Atleti de Madrid també, no? O sigui, va jugar el partit que li, que li convenia contra un equip com, com l'Atleti de Madrid però record, recordar partits d'estos que dius ostres, quin partit ha fet el València pues probablement l'únic el del Getafe i perquè el Getafe és un equip sincerament molt fluixet eh? o sigui, és d'este de, pelotó d'equips que, que dius mare meua, mare meua perquè, perquè patiran molt esta temporada no? però tampoc he vist jo un partit del València d'estos que digues bueno, és que s'han eixit, eh? o sigui, és que li han passat per damunt a l'altre equip no? alguns moments contra el Màlaga, alguns moments contra l'Espanyol, alguns moments contra... Mm. El dia del Sevilla, per a mi, la primera part va ser exactament, molt superior. Exactament. Probablement I, la primera part de Sevilla va ser de lo, de lo millor, efectivament, mm. sí, efectivament. Però que, però que dius... Bueno, sí, jo crec que l'equip li, li falta encara ensamblar-se una miqueta i acabar de, de, de de soltar-se per jugar com sap, perquè jo crec que té, té molta qualitat aquest equip, no? I en aquests partits, jo no sé si pel canvi de sistema o per lo que siga, pues, eh, els hem vist una miqueta més confusos, no? Però, bueno, hem sumat quatre punts, eh? O sigui, i eh, l'altre dia, el partit de l'Atleti Bilbao és el típic partit que amb, amb Pizzi i amb Pellegrino i amb Yuki... Se t'acaba escapant l'hagueren perdut segur però ahí, ahí jo crec que eh, la gran diferència amb, amb aquests equips i el d'enguany és la qualitat de la teua defensa Sí, jo, crec, jo anava a dir això. Jo crec que el, el la defensa que té de València molt... li, li va permetre encaixar poques derrotes. I té també bueno, eh, eh, eh, té un porter titular, que això és important també, perquè Bé. no oblidem que, a, que en el no sé bon quin nivell... eh, trau Alves la pilota esta del tir en no sé si el 80. Saps? O sigui, que, la cara. Sí, sí, la que li peguen en la cara, saps? O sigui, que és de veres que l'equip està construint-se és de veres que nos ha donat tantes alegries o ha donat tantes alegries a l'afició i als seguidors en tan poc de temps que ja esperem que siga un equip eh, mm, o, o esperem, o la gent espera que, que l'equip estiga molt, molt més fet del que està i que eh, jo crec també que, i vas dir-ho fa 15 dies que anava a ser una bona <clears throat> prova per a aquest equip l'absència d'un jugador com a Parejo, perquè era un referent molt important, d'altres alternatives que al llarg de la temporada se tindran que fer i se tindran que gastar parlem de la Copa, parlem de lesions, per a, per a, per a que l'equip continuï cresquent, que jo crec que, que té, té encara un recorregut per a créixer. Jo estic convençut que l'equip va donar més. Probablement, probablement l'únic problema és que Parejo és un dels pocs jugadors que no té un substitut clar. Sí, d'això no parlarem, te'n recordes, Manolo, clar. fa 15 dies. Sí. No n'hi no ha un jugador que, que puga jugar com en, en, la, en la mateixa... Però estem en les mateixes com se li ocorre d'un obliga que li passa, per exemple, a Javi Hugo. que un les eh, eh, pues, que està sujetant l'equip. Però pero siempre més fàcil... fácil yo creo que siempre es és fàcil... eh, substituir... ningú està exempt d'algun accident jo crec que és més fàcil sempre substituir a un que defensa o que, o que manté el, el criteri tàctic per dir-ho mm -hmm. d'alguna manera que un que té que crear les qüestions ofensives eh? no estic d'acord, pots, pots posar a un central jugant mm. ahir pots, eh, el Felipe Augusto este pot jugar ahir o sigui, n'hi ha jugadors per ahir però és que en el joc de Parejo no n'hi ha ningú i de fet mm. ella, ella ha, canviat el sistema sí, però, per però, però jo ara per exemple faria la pregunta eh, el València pot tindre un substitut de la talla de Parejo és que al final també eh, no per, una temporada, la per una temporada no, no, negredo, eh? no, però veure, me refereixo al fet que sí, a veure, està negredo perquè consideraven que el València necessita un davanter amb experiència, amb molta mm. experiència que no fora jove, perquè Rodrigo la tenia però no, és a dir, és, és prou jove i sobta per Negredo, però és que té un jugador veterà per cada banda, és a dir, per cada línia del camp mm. Alves Otamendi, Javier jo, Fuego, Negredo. Jo crec que si, si el València vol aspirar a ser aquest equip que el seu nou propietari diu, mm -hmm. sí que té que tindre un substitut de Negredo, per a que Negredo, quan estiga... Eh, eh, fora per lo que siga? Eh, eh, fora, ten, tindres, o per a que Negredo, eh, perdó, Negro, Parejo. per a que Parejo eh, eh, mm, creixca més un Betxenko com té un al costat que pot jugar quan no juga ell. A mi el eh, que... De, de, de fet, l'any passat el teníem, l'any passat el teníem, teníem la Vanega. El que passa és que Vanega no ens agrada, ja bueno, ho sabem. Però, Vanega però estava quan estava però el teníem, o sigui, a, a veure... Sí, però el perfil estava. No, però... Sí, el tenies, però com, puc, però com jo puc tindre un peine en casa, Paco, sí. vull dir, sí, sí. estava, però <laughs> la utilitat però, és... era, era poca tot el que vulguis, però és un jugador de qualitat i és, un, és, és, inter, és eh, sí, que podia fer aquest rol que el feia quan, quan volia sí, sí. A, mi, a mi el que sí me dona l'impressió és que aquest tipus de jugadors estil parejo val? és complicat tindre-ho en la banqueta perquè aquests jugadors quan rendeixen és quan tenen continuïtat Bueno, és que, som, és, que, és que a més n'hi ha pocs en el món, eh? Mm. O sigui, mm. aquest és el problema. <laughs> O sigui, que... A banda de que n'hi ha pocs, els pocs que n'hi ha, sense continuïtat és complicat que, que es pugui estar un rendiment important. Al, al Barça eh, se n'ha anat Xavi, bueno, no se n'ha anat, però ja està... en, si no que En la recta final i no tenen, no tenen res, o sigui, estan, intenten que, que el, el Sant Pere del, del filial uh mhm. -huh. pugi al primer equip uh mhm. -huh. quan abans perquè és el substitut natural, és l'únic jugador que n'hi ha a la cantera que pot fer aquesta missió, no? Però no, per eh, tancar un poquet, bueno, per tancar, per, per xir, eh, n'hi ha altra opció, que és la que ha fet Nuno, és eh, quan no estiga aquest jugador, jugant d'una altra manera que sí que té Clar. jugadors per jugar d'una altra manera. El que passa és que no ha, no ha tingut els resultats, com dia de sensacions com les sensacions sí, de quan estava Parejo, però els resultats no han sigut roïns. No. Eh, eh, I a més, sense obviar que eren dos equips, encara que l'Atlètic estiga com estiga, mhm. eh, que són els teus rivals no, en, en les posicions d'Europa de, per, per al llarg de la temporada. No oblidem una cosa, jo vaig dir l'altre dia, eh, en Parejo en el camp se perd a Riazor, el que no estaba era André Gómez Y cuando va a acabar ese partido, tiraré tiraré falta a André Gómez Y en Parejo en el camp va a estar a punto del Valencia de Pedro la noeta eh? de salva Diego mm. Alves 12 i 58. Camela? Ah, no. Algun dia m'explicaràs per qui aquesta persecució per la teva part a Dani Parejo. No té ninguna persecució. Considera que és un futbolista fantàstic. Hi ha un pacte tàcit per a que no n'hi hagi persecució. Hi ha una, <laughs> un pacte tàcit. Lo que no és quant quitaren per a tancar-lo. 12 i 58. Ara te vaig a posar la caixa negra perquè guardi. Superdeporte. Eh, la portada al voltant del comunicat més pel València. Retruque. I en Levante, Mercantil Valenciano, el Valencia planta al Levante por respeto a su afición. Hi ha un pacte tàcit d'acabar a la una, així que anem a respectar-lo, senyors. No, però això és real. Paco Gisbert, gràcies. Jo no he firmat res. Eh? Gràcies. Adéu. Adéu. És que no, ja he firmat. Sí, tranquil, que l'estem nosaltres, de seguit. Ah, sí, nosaltres. Pau gràcies. Bona nit. Juanjo Romero, gràcies. Bona nit. Bona nit. Tu te quedes? Sí. Tu, vale, ell no fa cas al pacte. Obre el micro. Ho sí. així, ho la Via Láctea. Remissió del programa a les 5 i mitja. Presentada per Folgado, no? Sí, en efecte. Correcte. A les 5 i mitja la remissió del programa, de seguida manera tindreu també el podcast i vos recorde que les pròximes cites amb l'esport demà a les 2 i mitja Levante Televisió i 97.7 el Super Murciélago i que a les 11 i mitja tornem és de Esports 97 dit així en la 97.7 Ràdio acaba Esports